CIEL fastado helpas contra inflamoi. Che INTERVALA fastado oni lassas al corpo la weble longa in in inter la MANGIOI, Proximum de excess horoin inter vesper manjo kai maten Nova studajo nun montras CIEL tio efficas contra u INFLAMAE inflamai malsanoi preni dum diurno nur mal multain mangioin, ca intertempe suffice longai fastai intervalloi, pli cae pli da studagioi indicas che la tiel nomata intervalla fastado positive efficas alla sano. Lautio, gi ne nur helpas por perdi peson, sed gi ancau pli longigas la vivon, cae precipe protectas contrau malsanoi de metabolo esploristoi de la Sinai Monta Hospitalo en New Yorko nun montras che fastado povas mildigi precipe cronicain inflamain suferoin, exemple multoblan scleroton cae reumatan artriton. Cetiai malsanoi aperas inflama reago de la immun celoi, quancam ne trovigas iui contraubatalindai infectantoi. Ciel la studajo nun montras, mallongai periodoi de fasto reductas la activetson de la monocitoi, do de tiui immunceloi ciui causas tiuin inflamoin. La teston plenumis la noviorcai esploristoi ce la immunceloi de musoi, sed ancau ce dectu homai testantoi. Ili analisis tie sangon tri horoin post la mangio fasto en sata stato, cae crome post decnau horoi da fastado. Post la fastado, unu flanque estis mal pli da monocitoi en la sango, ali flanque la restintai monocitoi ancau estis mal pli activai. Protio aperis mal pli da inflamoi. La problemo cetio estas, se vere aperas infecto, estas grave, che suffice da monocitoi al venu alla loco della infecto, ca ili tie enxaltu in flamoin, ca tiel contraubatalu la infectantoin. La esploristoi tial volis zii, ciù la fastado ancau premas acutain, necessain inflamain reagoin. La resulto montris, che tiu normala immun defendo, per mal longa fastado ne estis malhelpata, almenau ce certa bacterio, cio estis testata. Se ali la musoi devis fasti, dum quardec hoc horoi, tio ja mal fortigis la immun defendon. Tiam ancau en la caso de infecto, mal plida defendae celoi activigis, cae la resanigio de vundo mal bonigis troa fastado conducas al nesufficia provisado, cae tio definitive es la stamaggio por la immun funccio, accentas la autoroi de la studaggio. Sed cium da fastado nun estas sana, cae ciam gi troigas? Tio estas la plei grava demando en tiu contexto. Estas clare, che fastado havas potentain efficoin, sed kiel ce ciu medicina applico, aperas ancau crom efficoi, ciui montrigas post divers longa dauro de fastado. Cie longe ciu un uopa homo fastu, tion ni simple ancora unestias, diras la studestro. Tiel, ce unu homo, iam dec tri horoi sen manjo, iam al portas positivain efficoin alia homo eble besonas dec quar au dec ses horoin. Ec se generalai recomendoi estas malfacilae, la esploristo havas proximuman regulon por sanai plencresculoi. Estas bone senti malsaton unu foie tage, cae estas malbone mangi porzioin quin au sep foie dum tago, au preni intermangioin. Gravas ce la intervala fastado, che oni ciu tage el la saman mangion, cae ne foie la vesper mangion, cae foie la maten mangion, porche la corpo povu alcutimigi pritio. Ciu case, oni ne troigu, cae precipe homoi cun antauae malsanoi, ne pre priparolu la fastadon cun curacisto. Ce virusai infectoi, fastado ec estas damagia, cae celcae personoi tutte ne fastu, exemple infanoi dum crescado, au gravedulinoi. Ancauce maliunai cae caducai homoi, fastado pro la malcresco de muscoloi estas problemetza.